Þetta er sögulegt podcast frá Svörtiskátunum. Þetta er fyrsta alþjóðlega podcasti í sögu Danska Ríkisútarsins P3. Herðu bestu bitana frá Svörtiskátunum á Íslandi og Æsland Airways með Annes Lundmessin. Velkomin í Svörti skátana í Danska Ríkisútvarpinu á P3 með Anders Lund Messen og Anders Lund Messen. Anders Breinholt er ikke veikur og stressi. Det er nemlig rigtigt. Det lille pus ligger derhjemme øh, i København, øh, på Amager ganske vist, men en slags København er det jo, øh, og øh, puster ud efter øh, manglende sindsbevægelse, fordi at øh, Anders øh, har jo for højt stopskifte, hvilket betyder, at han må ikke have nogen sindsbevægelser. Derfor er han desværre ikke med her, hvor vi sidder, de sorte spejdere, øh, forladt af tropsføreren, kan man sige, men dog alligevel i umanerligt smukke omgivelser. I Reykjaviks øh, fashionable centrum, øh, i kælderen af musikbutikken 12 Toner, 12 Toner, øh, i anledning af musikfestivalen Iceland Airwaves, oversat islandske luftbølger. Øh, og øh, en festival, der jo startede i går aftes, og jeg må nok sige, at øh, der er sket en masse. Der er sket en kolossal masse. Vi har øh, beretninger om, hvad der er sket, og så har vi selvfølgelig også gæster. Musikalske gæster. Øh, og jeg må nok sige, øh, hvis det var godt i går, så er det i hvert fald også godt i dag. Øh, det er således, at øh, men det er jo først senere, så kommer en af de vel nok mest sympatiske musikere overhovedet i Island i dag, og spiller sammen med special guest som jo også er utrolig sympatisk. Og man kunne godt fornemme, men nu er det fordi, jeg er ved at lave lydprøve, at øh, at når man er sådan to, som spiller på guitar begge to, og det er mænd begge to, og de er nogenlunde samme alder, så kan der godt komme lidt øh, grusmaskineriet. Det tror jeg ikke, der kommer her. Øhm, vi skal først, jeg skal først, øh, det er jo således, vi sidder her, øh, øh, og det vejret er ikke, det er ikke fantastisk, det er ikke optimalt. Øh, Island har øh, lavt skyhæng øh, i dag, der er en temperatur på cirka 8 grader, næsten ingen vind, og øh, sigtbarheden er omkring 8 mil. Og det er klassisk islandsk mil, så det er ikke, dække toppen. Vi skulle have været ude og flyve. Det kommer vi så ikke. Det bliver så noget andet sted for. Men det er jo øh, bladhanget, eller skyhangens skyld. Til gengæld var vi i går, og det, når jeg siger vi, hvem er vi? Det er jo øh, mig selv. Så er det redaktionschef Gry, Frid Nielsen, filosofen, Carsten Holt, og ikke mindst Algot, vores journalistpraktikant, øh, som jo øh, på mange måder blomster. Og så er det Peter Lovs, og så er det Michael Stensen, som jo står for hele forbindelsen til fastlandet. Øh, hvor Peter Lov står for forbindelsen til forbindelsen, så står Michael for forbindelsen videre. Og i den forbindelse vil jeg godt nævne en kort, øh, men dog alligevel meget aktuel øh, sammenligning i det, man i Norsk P3, det der hedder NRK, øh, lige i går har bortvist øh, deres meget øh, betroede medarbejder Minja Hatjan, som jo har et, øh, kan man sige, De Sorte Spejders søsterprogram, som hedder Hatjan, øh, øh, eller Mina hedder det faktisk, undskyld, øh, hver hverdag fra 10 til 12. Det har de ikke mere, fordi at Mina kom i går, eller ikke i går, det var faktisk i forgårs, til at kritisere teknikken i P3, hvor hun kaldte P3's øh, ledelse for uprofessionel, og så gik det meget stærkt. Hun er nu bortvist, øh, og øh, samarbejdet er ophørt med den meget populære radio. I den forbindelse vil jeg jo gerne understrege, at de sorte spejder er utrolig glade for den teknik, vi har i Danmarks Radio. Det kan godt være, at der indimellem er noget, der ikke virker, men så er jeg overbevist, og det ved jeg, at andre vil også være enige med mig i, at så er det vores skyld. Den teknik, der er i DR, det er prime rib. Det er det fineste teknik, der findes, og derfor vil jeg også nu forsøge at ringe til NRK, for ligesom at høre, om ikke de vil være interesseret i måske at duplikere vores øh, musik, eller slutter vores tekniske afdeling, fordi hvis, hvis det er, de har problemer, og det sker så, fordi nu er det også, det er også teknisk indblik i det, der sker nu her. Vi står altså nede i en kælder i Reykjavik, og Gry går nu hen til Michael Stensen og beder Michael Stensen indtaste et nummer på en mobiltelefon. Jeg tror, det er Nokia. En dejlig Nokia, teknisk i top, og den er så forbundet via kabler, således at der nu opnås forbindelse fra Reykjavik til det norske fastland og NRK. Så ser vi, hvad der sker. Og det er jo en teknisk øh, vidunderlighed, at det kan ske spændende. Hvor langt er vi kommet i processen? Der ringes. Goddag. Goddag, det er Anders Lund Madsen fra øh, DRP3. Kan jeg tale med generaldirektøren? Generaldirektøren, hvad tænker du på? Tænker du på kringkastingschefen? Øh, yes. Ja tak. Kringkastingschefen. Tak, ja, tak, tak skal du have. Kringkastingschefen, selvfølgelig er det det. <laughs> ja, værsågod. Tak. Upsen. Nå, der er du optaget? Vil du vente lidt? igen? øh, ja, det vil jeg gerne. Hvad hedder kringkastningschefen? Helt klart. Hej, goddag. Det er Anders Lund Madsen fra DR P3. Øh, er det kringkastningschefen? Du kommer til øh, forvalter. Til forvalter. Åh, oh, glimrende. Øh, du er i radioen. Jeg ringer bare for at høre, om det var muligt at tale med kringkastningschefen. Hvor, gælder det? Øh, fordi at øh, vi har et program i Danmark på P3, som hedder De Sorte Spejder, som er en slags søsterprogram til Minas program, som jeg forstår ja. er, er, er lukket ned, og så på grund af noget med noget teknikuoverensstemmelser. Og vi har nemlig også i vores program haft nogle teknikuoverensstemmelser, som nu er afklaret, fordi vi har et perfekt teknisk system i Danmarks Radio. Og så vil jeg bare høre, om Kring Christian Chef måske var interesseret i at overtage det. Et teknisk system? Jaha. Då tror jeg kanskje du skal snakke med Petra-chefen. Det kan da godt være, jeg skulle det. Ja, han hedder Marius Lillien. Kan du stille om? Jeg skal gøre det et lille øjeblik. Jeg skal finde hans nummer. Tak skal du have. Hvordan går det i Norge ellers? Det går fint. Åh, oh, godt. Og olie stadig? Hvad sa du? Stadig olie? Ja, ja, men sådan. Åh, oh, gudskelov. <laughs> han, øh, jeg skal prøve at sætte over et lille øjeblik. Tak for hjælpen. Mm-hmm nordmænd har jo, øh, vi havde en episode med nogle, øh, med, for øh, den norske Nobelkomité, vi øh, havde en lidt, øh, kan sige, lidt knud udtale af motivationen for prisvinderen, hvor Al Gore jo sidste uge vandt. Og der har været nogle norske reaktioner på det. Gudskelov er det vist vand under broen nu. Nu er vi henne ved P3-chef, så tror jeg, vi er ved der. Hallo? Hallo? Hej, det er Marius Lindlind, Petra. Goddag, det er Anders Lund Madsen fra P3, men i Danmark. Goddag, goddag. Du er i radioen. Jeg vil bare høre dig, fordi at vi i Danmark har et søsterprogram til Minas program, som jeg forstår er blevet lukket. Der mm. -hmm. har vi et program, der hedder De Sorte Spejdere, som også har haft bøvl med teknikken. Hvor vi, okay. har, hvor vi har været nø, vi har vi har været svage på et tidspunkt, og så klagede vi øh, over teknikken på samme måde. Men, men det er afklaret nu, og så vil jeg bare høre, om I, hvis I stadig har problemer med teknikken, ville I være interesseret i at overtage den? <laughs> overta deres teknik, eller overta... Ja, også, også sådan set øh, med en teknik, fordi vi har, altså, den, den fungerer fint, men vi kunne godt bruge en ny også. Ikke fordi der er noget galt med den teknik, vi har, men bare fordi så, hvis det var, at, at der var noget som helst øh, øh validitet i, i klagerne over teknikken, så, så ville vi jo gerne være med til at hjælpe. Ja, Det setter jeg veldig stor pris på. Men eh, jeg tror, det, jeg tror saken eh, dreide seg om litt, eh, litt, Den var litt andre ting og litt, litt, Dreide seg om litt andre ting enn teknikk, sånn i, ah, i, i, egentlig. Og undskyld, det kom fordi jeg har kun fra, øh, fra, fra den norske uh, hjemmeside, hvor der stod, at det var på baggrund af teknikuoverensstemmelse. Ja, akkurat. Ja, nej, men det, det er vel en... um, Eh, det er vel en litt forenkling, men det var den ene, den ene aktuelle saken var eh, startet med en teknisk feil, ja. Men eh, det var jo ikke det som var um, no, det, det, var, ikke bare... det som var kjernen i saken. Det var mer en, en, en noe som skapte en gnist, for å si det sånn. Ah, som setter eksplosjonen i gang? Ja. Ok, så, så der er ikke noen tekniske problemer i P3? Jeg vil ikke si det, ikke utover de helt sånne eh, normale problemene som radiostasjoner en gang iblant kan ha. Men kan I gøre sådan, så hvis der for eksempel er nogen, der ringer til programmet, så kan man få dem i radioen? Det plejer vi at få til på en god måte. Vil du være interesseret i, at vi måske kunne overtage jeres system? Så fordi det har vi altså virkelig besvær med. Hvad så, om vi kan overtage deres? Ja, måske. Eller sende et par teknikere op. Fordi vi har tit problemer, så ringer folk ind, så, de kan godt, men så kan de ikke komme i radioen. Eller også, hvis, de så, hvis man så skal spille en plade, efter man har nogen inde, så, så ryger pladen ud. Det er jo, det er en ganske sådan basic funktion, som ja, de fleste, fleste den har vi ikke lokalradioer pleier å få til. Så jeg synes jo at vi i Public Service burde være i stand til at, at få vår, både vores musik og vores lyttere på luften. Præcis. Hvor er det rigtigt? Ej, er det, øh, er det okay, hvis jeg, hvis jeg bare kunne få en af vores teknikere til at, at, at ringe en af dagene, bare høre, hvordan I gør sådan rent? Basic. Det er, helt, det er helt strålende, det må du bare gjøre. Tusind tak. Er der nogen chance for, at Mina kommer tilbage? Uh, ikke på P3 i denne omgang, men, uh, men i hvert fald ikke den jobben hun har haft nu. Men, uh, men måske i den? Det kan aldrig aldri aldrig. Ja, hun har i hvert fald ikke nogen person av noen grata. Oh, glimrende. Og er der, hvad kommer der så klokken 10 til 12 på hverdag i Norge i stedet for? Uh, fra 5. november så kommer det et program som heter Radioreception. Radioreception? Mm. Og det skal nok det skal nok blive en succes. Det bliver fint. Øh, ellers så har vi noget, der hedder Musikministeriet med, med Kenneth Kødehoved, fordi han, ja, han tager over. Altid, når der er folk, der springer fra. Men prøv lige med radio-receptionen først, og ellers vender vi tilbage. Tusind ja, tak for hjælpen, og have en <laughs> rigtig god dag. Jo. Læg mig Jo. Øh, morgen. Jeg tror, vi skal have lidt musik. Det er Johan Johansson, øh, en øh, fantastisk islandsk øh, musiker, som jo altså laver det hele selv. Og øh, den 23. november i Marmorkirken i København har han fået lov at spille øh, sammen med en programmør. Og der, er, så bliver det ikke mere hipt og islandsk, når man hele sit band udgør sig en programmør. Øh, jeg kan ikke anbefale det nok. Det kan jeg måske nok, men jeg bare, hvis man på nogen måde er i København 23. november, gå ind og hør det. Jeg garanterer, at man ikke det samme, når man kommer ud igen. Johan Johansson. Vi sidder jo i øh, en kælder øh, under Reykjavik i anledning af Iceland Airwaves. Og i går endelig skete det, som vi er kommet for. Den store åbningsceremoni til den islandske musikfestival, som jo er universets mest trendy festival. Fordi at det er Island, og Island er trendy, det har man vedtaget, og sådan er det. Og det skal vi ikke lave om på, og det er det. Og jeg vil nok også sige, den åbningsreception, vi var til i går, det er vel noget af det mest og det er ikke noget, nu lyder det ironisk, men det er vel noget af det mest, det er vel noget af det mest trendy, jeg nogensinde har oplevet. Og jeg vil godt øh, have lidt bistand her fra dig, Algot, og fra dig, Karsten. <clears throat> Øh, I var jo med. Ja. Og, og jeg ved ikke, om øh, måske øh, du lige, Algot, vil først vil fortælle, hvad var det, der mødte os, da vi trådte ud af de lejede turistbusser? Det, der sker, det er, at vi øh, kører ind på parkeringen... Du skal lige sidde lidt tættere på mikrofonen, Algot. Det vil jeg meget gerne. Øhm, der sker det, da vi øh, kører ind på parkeringspladsen, ser vi øh, sådan nogle flyledere, hedder det muligvis. Sådan nogle, der står med øh, øh, lysende pinde ja. og viser vej, hvilken vej man skal, øh, man skal køre, eller lande flyveren, eller køre flyveren. Der er røg over det hele. Der og så, er røg over det hele. Der er nemlig røg over og det hele. for den utrænede aktie kunne det godt ligne en parkeringsplads i udkanten af Reykjavik øh, med et fritidshjem, man har lejet men det... Det er den utrænede jagt. Ja, ja. Det så har bestemt. man jo lagt et lag af eventyr og, og, og, og, og halvøje nedover, ikke? Det må man sige. Der var, der var stewards, stewardesser. Jamen, nu går du for hurtigt frem. Altså, no. når man, man kommer ned, så var det ligesom en landingsbane, ikke? Man mm. gik ind af. Mm. Er ikke rigtigt? Jo. Og hvad var der mere? Carsten, det kan du nu med huske. Der var jo øh, trappebilen, øh, ja, bilen. præcis, den havde jeg glemt. Der var trappebilen, øh, altså den bil, man normalt kører hen til flyveren. Og så den havde man ikke rigtig fået nogen funktion for, kan man sige. Nej. Man havde bare sådan ligesom stillet den. Men den var med, fordi det er en meget flot bil. Ikke? Og, den og så er der en ting, I begge to glemmer, og som stod under det sorte Molson ved siden af, af, af trappebilen. Et øh. gigalydanlæg, som spillede oh, ja, ja. Øh, flylyd. Det er rigtigt. Ja, ja, ja, ja, ja. ja. Så man havde illusionen var perfekt, om vi er på en lufthavn. Eller en jeg prøvede at lukke øjnene, og så bare gå fremad. Ja. Øh, og der tænkte jeg, nu er jeg øh, i Kastrup. Men så fortsatte eventyret jo indenfor. Og hvad skete der der? Ja, så, så, så øh, vi har fået en, en billet, som... Øh, ja, det skulle jeg heller glemme. Vi havde fået som indbydelse, var det jo en, en, ligesom en flybillet, ikke? Ja, jo. Og man havde man, på A4-papir. Og så skal man tjekkes ind. Yes! Det var det af øh, de søde øh, damer. Og der havde man jo en skrank indenfor, som illuderede... Check-in. Sådan. Men det var en anden check in det, man er vant til, for det var jo pludselig venligt. Ikke fordi, at er som jo er utrolig venligt selskab, øh, som jo også tak til der har jo været meget hjælpsom, men, øh, men, men det var jo exceptionelt hjælpsom øh, stewardesser. Der var ikke nogen her, som sagde, hov, der er overvægt, du skal betale Nej. 200 kroner ekstra. Eller, eller hvad skal du derhen for? Ja, ja, altså, ja. Nej. Jeg blev kaldt overvægtig, men det var lidt senere. Men det er du jo også. Ja, ja. det er jo. Men det, ja, det lader det lidt. Det, men så byttede man sin, øh, sin, øh, sin billet for en hvad? Et armbånd? noget klister armbånd? Nej, det var ikke et armbånd. Det, igen, I har slet ikke fået oplevelsen helt noget. Det er jo den der tag, man normalt sætter på kufferter. Ah. Så man, blev, man fik et kuffertag på sig. Det er oplevelsen bliver bedre og bedre. Ja, det er fingerløg. Og hvad skete der så? Så blev man hen i en anden kø. Og der var det, ja. at man, øh, der var øh, sådan en, øh, man skulle kropsvisitere, så ja. gå igennem en metaldetektor. Det er nemlig rigtigt, og alt den bippede på alle. Ja, ja. Det var det sjove. Ja. Også, og så også var også der... noget andet, der var ret sjovt, ja. det var, at, at dem, som så var security-folkene, ja det var, øh, det, det, var, det var kvinder, som Det var sjovt. De, havde, de var klædt ud som mænd. Ja, var, det, var det kvinder? Ja, ja, ja. <laughs> det havde jeg ikke lagt mærke til. Og de, var klædt, de havde fået sådan noget falsk skæg på. Ja. Så kom man ind, og så tænkte man, nu kan, der ikke, nu kan der ikke ske mere. Men det kunne der. Det skal jeg. Hvad skete der så? For. Der var et inferno af stewardesser og stewarder, ja. som uh, serverede uh, med de der små... Uh, hvad hedder Ej, nej, nu igen glemmer I det lidt hurtigt. Først gik man jo ned til gaten. Så I slet ikke det? Nej. Så over, over det der store øh, overdækkede øh, lokale, eller det var, ikke, det var faktisk udenfor, ikke? Øh, men under noget halvtag, der stod der jo gate 18. Man gik ned, og så det lagde jeg ikke mærke til. Nej. Okay. Men så kom man ud i selve øh, gaten, og der var festen jo Der var en kaptajn, der dansede. Ja. Lige da man kom ind. Ja, ja det er faktisk rigtigt. Ja. Det var måske lidt for meget, det ved jeg Men nej, det synes jeg Og øh, det, der jo også var rigtig fedt, det var, at, at øh, der var jo øh, snacks, men snacksene var jo ja. små flymåltider. Gud, det, er, ja, det havde jeg glemt. Ja. Det havde man jo. Øh, hvad havde man gjort der, Albert? Jamen, man havde taget de her plastikbakker, som flymad normalt kommer i, og yes, så havde man lavet yes. lidt, øh, lidt... Men det var ikke flymad, som man normalt får forkastede ind. Nej, det var det fineste flymad. Ja. <laughs> Øh. og, og, og det var jo fantastisk. Og ja, øh, det bringer mindst om, da vi fløj herop, som vi jo fløj med Eisen der, som ja. er et fantastisk, fantastisk selskab. selskab. Øh, det må jeg sige. Øh, det må jeg sige. Der, der havde de jo ikke andet end lige øh, hævet julen ind. Og det er jo et af de fly, der kan. Det er jo ikke noget dash-helvede. <laughs> den trækker ud som smør i sukker, eller hvad det hedder. Og lige da de var oppe, så begyndte hun jo over højsætlægget at sige, ja, dem på første klasse, de har allerede fået mad. Ja. Yeah. Yeah. Og det tror jeg er lidt af den mad, som vi fik, for det var første klasse. Vi var alle sammen på første klasse i går, ikke? Ja, det var vi. Øh, og, og, øh, og mere end det, fordi hvad var det? Og det, det var her, de virkelig trak øh, det lange strå. Hvad var det, man kunne få? Jamen, der var drikkevarer. <laughs> der, der, der var <laughs> drikkevarer. Der var det, der hedder fri bar. Fri og det bar. tror jeg da nok er noget, som øh, du, godt tog noget bogstaveligt, hva'? <laughs> Fordi der var der sådan nogle små sjovere med et gajol. Jamen, det var jo, øh, det ja. var jo netop, at det var ikke, der stod ikke øh, en bar, og så Nej. kunne man gå op, og så Nej, kunne man, man få en de fadel, eller et eller andet. Man havde vogne, og det var miniatyrflasker, sådan. det var små vin, små øl, små sodavand. Oh. Det var meget småt, alt sammen, som tingene er i fly. Men der var gennemtræk inden for dig, ikke? At det, det tog fra. Og det er ikke, fordi jeg vil udstille som alkoholiker, vel, men, men det, det, men det, det gør lidt, lidt men Ja, det, der, du, det, var, det, det, jamen, det var bare, øh, det var i hvert fald rigtig hyggeligt. På et tidspunkt fik du mig til at stjæle til dig i hvert fald. Og det ja. var jo forkert, for det var jo ikke tyveri, for der stod, tag hvad du vil have. Ja, der stod men ikke, du var ikke så meget. Med Nej, men... Og den klirrede også lidt. Men, men under indflydelse af alt det her festivitas, der har du lavet et indslag, og det er derfor, ligesom vi ville frem til, fordi at, øh, at, at du arbejder jo hele tiden. Mm. Og hvad gjorde du i går under festen, som jo varede, jeg tror, den varede næsten to timer, ikke? Fra 6 jo, til 8. Jo, jo, jo, jo. Ja. Jamen, øh, jeg går ud på toilettet på et tidspunkt. Jeg skal tisse. Jeg har jo indtaget utrolige mængder små kajol-shots. Og ja. ude på toilettet, der er vand <laughs> over hele gulvet. Jamen, det er frit. Og der står en, en øh, mand, ligesom som, som, som tydeligvis ikke øh, passer helt ind. Ja. Han står sådan og kigger lidt rundt. Og er meget, meget stille og rolig. Og ser meget, meget venlig ud. Ja. Og så går jeg lige over og hører, hvem han er. Ja. Og det viser sig, at det er ham, der bestyrer toiletterne på det her sted. Han er toiletbestyrer? Han hed uh, Gustav Oskarsson, og uh, vi fik og også en snak om, hvad det egentlig var, der var gået galt, og lidt om hans job. Og den har så. du øh, optaget? Det har jeg optaget. Det synes jeg, vi skal høre nu. Jamen lad os da høre det. Og det er altså fra launchpartiet i går. Hold da op. Gustav, you're in charge of the toilets here at the pre-party. <laughs> yes. What is this job like? Um, it's awful <laughs> because uh, the toilet is not working right. What? What has gone wrong? Oh, <clears throat> someone have uh, through the gum with sticky gummy. So the, the floor is all wet now. Yes. Um, just water. What is your next move? I have to call uh, pipe men. I think to uh, fix it. Maybe I'm going to to the cellar and take the water off. I think uh, that's a, uh, the next move. Is this a common problem? No, it's, it's not a common problem. It's, I have uh, been working here for uh, 14 years, and this is first time. well, <laughs> this is an art museum. And usually the, the public of the art museum doesn't throw gum in the no, toilet. No. No, that does not do that. And not drinking so many beer, you know. <laughs> so they just uh, <clears throat> are drinking coffee and eating something, not drinking beer. If you could do this all over again, would you? Um would you say no to uh, the people who have arranged this? No, I don't think so. I don't think so. Det, ja, det er svært øh, helt at, at kommentere meget, øh, andet end at det er et rigtig godt interview, er det godt? Tak. Det er, øh, og, og det, øh, det klæder faktisk at være lidt berusende, når interviewer, fordi du får et mere eftertænksom øh, tone i din stemme. Ja, men jeg blev også meget glad, da jeg hørte det, fordi jeg havde lidt glemt det her interview. <laughs> Øh, men, men øh, sikke, sikke en oplevelse. Nu synes jeg, vi skal have et stykke musik, så vil jeg overveje simpelthen at spille det en gang til. Ja. Øh, først tror jeg, vi skal have lidt øh, musik. Øh, det er Arcade Fire med Keep the Car Running. Keep the Car Running Arcade Fire. Nu har vi et islandsk øh, nummer, fordi at øh, disse kvinder spiller på denne festival. Hvis man tager en op, eller, eller løber rigtig hurtigt og springer op over ved Bergen, så kan man godt nå at høre dem. Jeg tror, det er i morgen aften kl. 11 om aftenen. Amina, øh, et øh, kvindeband, som her vil spille noget Lori. Svörtu skátarnir og P3 beint fra 12 tónar 101 Reykjavík. Vi er tilbage i kælderen. Musikken er spillet. Øh, der er jo altså på den måde, at det hele øh, står sidder lidt, fordi klokken øh, kvart i, om syv minutter, så ringer trommeslager, percussionisten, fra øh, de sorte spejders, vel nok øh, største idoler, Sigurd Ros. Men han ringer jo ikke hernede fra øh, byen, de er i København. Det orkester, som vi øh, gennem hele vores eksistens i de to og et halvt år, det her program har eksisteret, har, har vi har ikke tækket, men vi har bare håbet, så tog vi herop, ja, men så vil jeg, og der spiller og det er jo utrolig ærgerligt. Øh, men alligevel så er de, øh, så er de indvillige i at ringe til os øh, fra København herop øh, for, for, for at fortælle, hvordan det går i København. Øh, og der kan man jo sige, nu er det jo så trommeslaren, der ringer. Og det er fordi, at, øh, at øh, mange, de har mange presforpligtelser. Men jeg tror også, at trommeslaren er jo kendt øh, i et hvert bane for at være ham, der får den sidste ord. Øh, så jeg, jeg tror, det er et godt valg. Øh, det helt, helt øh, utrolige øh, presset er jo, at, at der er jo 6 minutter til, at han ringer, og, øh, og derfor må, må der ikke være noget, der, der går galt her, fordi at hvis nu vi er heldige, og vi kommer ud af på god fod med hinanden, så kan det jo være, at de vil komme og spille næste gang, at det kan lykkes, og det er det ved Gud, vi håber. Og det er således, at øh, her i den 20. august kom der en... Øh, en plade og en DVD ud fra Sigurd Ros øh, i meget begrænset oplag med en, en dokumentarfilm, som er optaget her i Reykjavik, som hedder Hlemur, og som beskæftiger sig med øh, en busstop, bu et busholdplads hernede i Reykjavik, hvor, hvor øh, nogle bumser bor. Øh, og der har, der har de bor der ikke, de hænger ud ved den. Og der har Siv også lavet lydspor den her. Og samtidig så kommer der jo i november en helt ny plade med dem, så der er, der er al mulig grund til at håbe. Og de skal jo spille i København. Ja, det skal vi høre om, men det er først om fem minutter, så nu vil jeg øh, øh, bede jer om at tage godt imod det næste stykke musik, som jo er... Åh, oh, i himlens navn, jeg har glemt det. Nej, det, det er ikke værd. Det er jo Katie Tunstall. Det er også det er heroppe af, kan man sige. Det er jo fra Skotland, men alligevel ikke helt ude i Nordlanden. Uh, øh, Black Horse and a Cherry Tree. Katie Tunstall, som jo hedder Kate, og så derfor så Katie, det lyder federe, øh, som jo også har en ny plade, som hedder Hold On. Men det her, det var fra den første plade. Og øh, nu er vi så tæt på, at vi er, er i stand til at kunne sige, at det var mindre end et minut, øh, inden at øh, Sigur også ringer. Øh, ved vi ikke. Vi håber det. Spændende. Ringer vi op til dem? Vi, jeg får nu at vide fra den tekniske stab, som fungerer upåklageligt, vil jeg sige, og DR's teknik er plejmorib. Øh, vi ringer op til dem. Vi ringer altså nu til København. Jeg tror også, vi kan ringe nu. Nu er den 44. Det er okay. Så ringer vi øh, til øh, trommeslageren, percussionisten, Rudi? Rudi? Det er måske ikke så fedt. Ja, Rudi Dur. Rudi? Nå, Rudi, ja. Der ringes. Og der må I altså, Karsten, hvis, hvis jeg løber tør den her samtale, så falder du ind. Ja. Ikke fordi jeg løber tør, men jeg kan godt blive lidt nervøs. Det er Uri Paldursson. Mm-hmm. vi skal sige, mens vi sidder her i kælderen, så er der jo også stadig gang i musikbutikken, så der er jo også folk nede og ser på plader. Hvis man hører lidt Christian Krasten i baggrunden, så er det simpelthen folk, der overvejer at indkøbe CD'er. Ja. Ori Paulsen. Hvis de ringer fra en trykknap-telefon, indtast <laughs> lokalnummeret nu. Hvis de ikke kender lokalnummeret, indtast 411 ikke for at få telefonbogen. Okay. I modsat fald kan de blive på linjen og afvente personlig betjening. Goddag, dette er Replay Plus-systemet. <laughs> Hvis du ringer fra en trykknap-telefon, jeg skal, jeg skal understrege, at det her ikke Danmarks Radio, der har noget problem med teknikken. Det er øh, os, der ikke, der ikke kan finde ud af det. Skal vi prøve at ringe op igen? Nu er den også blevet 45, nemlig. Vi prøver lige at ringe op igen. Det er altså Ori Falderson, som sidder klar i København. Er det i selve DR-byen, at Ori sidder klar? De er på hotel, for at vide. Glimmerne. Hej. Hallo, er det Uri Baldurisson? Nej, det er, det er Mikkel først. Mikkel? Hej, ja, er det Anders Lund? Ja, dag. Øh, vi er i radioen. Nå, du får lige uh, Men hej Mikkel, hvem er du? Jamen, øh, jeg sidder herinde på EMI. Åh, oh, hyggeligt. Hej Mikkel. Hyggeligt. Hej, tak, Anders. tak fordi du vil formidle kontakten. Det er godt. Han er lige over hentet vand, så kommer han. men det er helt fint. Øh, hvordan går det ellers i København? Det går, det går godt. Det er dejligt. Det er solskinsdag. Og, det er sådan næsten helt forårsagtigt. Åh, oh, ja, her i Reykjavik er det jo lidt køligt, vil jeg sige. Skyen hænger lavt, som man siger. Ja, så men, der er ikke noget nordlys? Nej, det er ikke det, okay. det kan man sige. Men Mikkel, du kan måske lige nu fortælle... Nu får du Ori. Nå, nu kommer Ori. Ja, det var det. <laughs> tak. Så, Hallo? Hallo Ori, uh, øh, this is Anders Madsen. Uh, Anders Lund Madsen. Hej. Are you in Iceland? Oh yes, I am in a tall in the basement, uh, uh, looking out on a grey but very beautiful sky. Okay, I was in Toltonar in Copenhagen ah. this, mor this morning. <laughs> so there is a connection. Yeah, there is. Uh, uh how uh, uh, are you doing well in Copenhagen? Yeah, yeah, it's good. You know, my my friend is here. I Uh, two Icelandic friends are here. I was just walking around. And are you going to play in Copenhagen today? No. Yeah. Where um, are you playing? We're playing at uh, And is it and sold out? Yeah, I, so, yeah, I think so. I think so too. And what are you going to play tonight? We're going to play three songs, acoustic songs. Only three songs? Yeah, uh, it's mostly we're uh, screening the movie, showing them, uh, we did a movie. Oh, the Flimmer. No, the Hema. Hema, I'm sorry. Hema. It's a it's a new movie we did. It's about it's a documentary about a tour we did last summer. We did three concerts around Iceland. Oh yeah, so the, the new record that's coming in November yeah, it's kind of connected to that, but you know. But the yeah. documentary is about the tour in Iceland, and then yeah. you're, you're playing, the, uh, you're showing the documentary, and then you're playing live. Uh, we play three songs before the movie, ah. and then after the movie we have kind of a Q and A for people who want to. Oh, it's like a, uh, uh, then you can ask uh, questions afterwards. Yeah. Oh, that's very cool, mm. but also strange. Yeah, it is strange. We, you know, we have to drink a few beers before that. Always. Does it work? Have you tried it before? Yeah, yeah, it's it's nice. So, and what do, do people ask? Or uh, are they shy? No, no, they just uh, all sorts of things. And, and do you get uh, kind of uh, weird questions? Um, no, not so weird. Just Eh. maybe questions we've had before, like about the influences, you know, what are influences, but ah, that's just, you know, that's But generally, um, Ori, is it? Yep. Uh, uh, do you prefer questions from the audience than questions from uh, rock journalists? <laughs> I think it's kind of very similar. Are they the same questions? Because it must be a bit tiresome after a while. Yeah, yeah, it, it is tiresome to an answer the same questions all the time. But here you ask for it because you have the Q and A, and after the Q and A, then you play more, or is it over? No, that's over and if there's a really good question, then maybe you play. If uh, yeah, we once someone asked us for a encore and and we, and we did. That is a very good idea. <laughs> but then, of course, that one has been tried, so now it's over. Uh, and after tonight, because uh, we have a radio show, my friend Anas mm -hmm. and mm-hmm. I, and we have been very dedicated fans of, of, of your group since okay. uh, we started, and and we kind of hoped that when we went to Iceland, you maybe you were there, and and we well you're not because you're there right so <laughs> yeah. and that's fine but i was thinking do you have any plans of coming to copenhagen again mm. to play yeah and uh, uh, we we are you know we have started writing songs for a new album yes and we're maybe gonna finish that uh, we're gonna try and finish that beginning of next year maybe in february or something okay so maybe an album will be out next spring like may or june so we would probably start the tour then <clears throat> and play Copenhagen, of course. And before that, you will uh, you don't have any uh, uh, concerts no, anywhere. No, we'll be no we'll be working in the studio. And if you come to Copenhagen, would you consider maybe uh, uh, visiting us? Uh, to the radio station? Yes, yes, yes. Yeah, yeah, yeah. Oh, please, that would be <laughs> immensely nice. And and uh, do you have any uh, advice for us here in in Reykjavik? what we must listen to at the Icelandic airwaves? Uh, I'm not sure. Oh my God. Is, is, uh, is Arena playing? Yes, they're playing tonight. Oh, okay, yeah. They are amazing live. So good. And uh, and uh, um, Mugisan is coming to play in this uh, okay, in the program. Oh, yeah, he has, he, yeah, he has new new music. He's finished the new album. And he's got uh, Peter Ben with him. Yeah. And are they okay together? You know that? The band. Yeah. No, yeah, yeah, you know, yeah. Pedro Ben and and and, and Peter Mugi. Ben, yeah, yeah, yeah. They're you know all fronts, so oh, they good. work work very well together. Nice. Yeah. And and uh, and then Amina, are they any good? Uh, yeah, yeah. Are, are there any really stinking bad Icelandic bands we should avoid? <laughs> Uh, I don't want to hurt anyone's feelings. No. <laughs> You can just say so, it in no, code. It's a, it's a small country. <laughs> it is, I know. You'll be finished tomorrow. Yeah. Uh, but but thank you, and, and please have a good concert tonight. Okay, thank you very much. And is this uh, bus station uh, uh, that you made the soundtrack mm -hmm. for the movie on. Yep. Um, is there anything? Uh, is there a, uh, is there anything particular about this bus stop? Um, it's the main bus stop in Reykjavik. Yeah, and people go there, you know, who you know are unemployed or you know have some drinking problems, and yes. go there to hang out, you know, and because it's a warm place and, and you know, yeah, and people just hang out there. So uh, it's they are still there, right? Yeah, yeah. Okay, Probably. so I'll yeah. I'll go there also. Yeah. Thank you very much, and and please have a nice day. Yes, you too. Thank okay. you. Bye. Bye. Sigur Ros for det aller, aller første album, øh, Fon, Von, øh, fra 1996, tror jeg. Det er ikke så vigtigt. Øh, det er lille et meget smukt album. Øh, nu er vi øh, øh, ved at være mod, at det langer mod enden her i Island er klokken ved at være 1. Den er ved at være 3 i Danmark, og i andre steder i verden, der er det noget helt andet. Det er egentlig underordnet. Men efter nyhederne, så er vi tilbage igen, og så har vi jo altså også et live besøg af øh, Mugison og ikke øh, mindst øh, Peter Benz, som kommer med og spiller. Og, og, og, øh, ja, man kan jo godt kalde det en minikoncert. Øh, tre numre, og så med mulighed for, for, for, for udvidelse, hvis det er, at, at stemningen er tid. Det ved vi jo aldrig. Men øh, det, det håber jeg meget, fordi det er vidderligt utrolig øh, sympatiske mennesker. Øh, mm, der er halvandet nu til nyheder. Jeg kan ikke nå at spille noget musik. Øh, normalt her, så vil øh, Anders Breinholt sige noget, men han ligger på divanden og i den forbindelse vil jeg sige, at der er nogen, der har stukket Anders øh, per mail og sige, at øh, han var med i noget øh, racerbilløb på noget fjernsynskanal. Ja, det kan da godt være, men ligesom Thorsten Jansen optog det, før han blev kulturattaché i Washington, så er det noget, Anders har optaget, før han fik for højt stopskift, eller før han teknisk set opdagede, at han havde for højt Han ville selvfølgelig ikke køre rundt i en racerbil med for højt hvis han var klar over det. På samme måde som, at jeg også kan forstå, at Thorsten Jansen heller ikke ville reklamere for Realkredit Danmark øh, særlig meget mere, fordi selvom Per Stig Møller siger, at det er okay, så har øh, Anders Fogh nu været inde og så sige, at det er okay, men på, altså det er okay. Fordi at, øh, at Thorsten jo er embedsmand, og som embedsmand, så kan man jo faktisk bare gøre, hvad man vil, så længe man overholder embedsmandsloven, og det er jo især paragraf 17, tror jeg nok, øh, man skal koncentrere sig om her. Og det øh, har Thorsten gjort, og på samme måde har Anders også, som, jeg ved ikke om teknisk set, Anders er embedsmand, er han jo egentlig ikke men han er sammenlignet med en Derfor så, øh, når, når han går ned med forhøjt stopskift, så kører han ikke rundt på racerbiler. Ligesom han heller ikke, hvilket mange også øh, forsøger at stikke ham og sige, at han har været i Aarhus og se fodbold. Det har han naturligvis ikke. Øh, det gør man ikke, for det er noget, der ophidser en. Og jeg tror heller ikke, han har været inde og se øh, Letland, som jeg kan forstå spillede noget fodbold i går. Det kan også have været i forgårs. Det var i forgårs faktisk, ja. Øh, det har også også været ude, Anders Breinholt. Han ligger hjemme på divanen. Jeg håber, han jeg håber, du hører det her, Anders. Jeg håber, du har det godt. Mm -hmm. Vi mangler der meget heroppe på Island. I morgen skal vi ud nogle varme kilder. Der kommer vi også til at mangle der rigtig meget. Ja, men du er i hvert fald meget, meget velkommen. Nu er vi tilbage i virkeligheden for en kort øjeblik. Det er Christoffer med nyheder. Klokken er nemlig blevet lige noget i retning af sådan 15. Velkomin í Svörti skátana í Danska Ríkisútvarpinu á P3 með Annars Lún Messen og Anders Lún Messen. Anders Breinholt er ikke veikur og stressi. Det er korrekt, selvom at der nu er endnu en stikker, som er så venlig at sige, at øh, han har set Anders Breinholt i pilestrædet i dag. Det kan jeg heller ikke forestille mig. Anders Breinholt ligger hjemme på divanden, fordi han ikke må hisse sig op. Men øh, en helt ny øh, kultur med øh, Breinholt Spotting, synes jeg, er ved at vokse frem. Øh, og jeg synes, at man skal ikke holde sig tilbage for at stikke ham. Ikke fordi jeg tror på det, men det var sjovt, og det var sjovt at læse alle de steder. Pludselig har han vel også set øh, et eller andet sted, øh, jeg ved ikke hvor. <laughs> Det kan jeg ikke forestille mig. Vi er tilbage i Reykjavik. Øh, Iceland Airwaves er i gang, og øh, vi har øh, fået mu- mu- musikere. Og jeg vil nu gøre det, at jeg foretager et interview med disse musikere, hvorfor, hvorefter de vil spille øh, for os. Uh, <coughs> welcome, welcome. I will perform this interview in English. Okay. Although I know you are you are well uh, well uh, equipped in Danish. Is, is it got erased on the way over. Uh. <laughs> but uh, you are uh, right? Yep. Yes. And uh, Peter Ben, welcome yep. Uh, also. Thank you very uh, much I, for Are you, us. I, oh, thank you for coming. Are you like I'm gonna say uh, and Peter Ben, or is it Mukison with Peter Ben, or is it Peter Ben with Mukison? Is there any? Do I have an issue here? It's more like uh, Mugison with Peter Ben, featuring featuring. So you're featuring. Yeah. Although you are also playing tonight uh, uh, with your own band, right? Yeah, that's right. And you're playing tomorrow night. Yeah. Uh, with uh, your own. With yeah, with with him in my band. Oh, this is a problem with very small countries that some of the bands seem to be floating into each other. Yeah, yeah it goes beyond bands even. Sometimes, <laughs> sometimes I get a feeling that it's it's uh, all one band that you sort of just switching names. Yeah, you you know it's. You gotta make a living. Yeah, and, uh, and but you, uh, and you have you have been making records quite some time, right? Yeah. And you have made a new record that is, uh, God willing, in in stores in Iceland next week. Yeah. But this one you're making yourself. Yeah, totally. Uh, is, uh, why is that? Sorry. Why are you doing it all by yourself? I mean, uh, what do you call it? Your own label? Oh yeah. Um, I I don't know. I guess uh, I became cocky um, wanted more control uh, was bored going into meetings. Uh, so uh, I figured, you know, uh, but did you uh, get uh, It's easier to book a meeting with myself, yeah, and go over the finances and marketing than. so you're gonna say the, the, cover is gonna be like this, okay? Yeah, yeah, it's gonna be. Um, you mean the artwork? Yes. yeah, it's gonna. I basically stole the idea from the Bible. Ah, it's a good place to steal. Yeah. Um, so uh, I'm kind of pretending these are like the, the Lost Testament. Oh. Uh, that Luther, God bless him, erased from the Bible. But uh, is that does that have any visual effect on the cover? Yes, please. Yes, oh, oh. yes, please. <laughs> yes, please. <laughs> it's okay. And you have made it yourself, uh, so it's not only musical art; it's also. Uh, yeah, I got got some friends to help me because Peter Ben, you have also on your own cover yourself, right? But painted by yourself. No, no, no, no. That was a friend of mine that did that. You have people making it for you. Yeah, yeah. Uh, I had this uh, like a horrible portrait picture of me, and yes, and the only way to make it decent was to make it more horrible. So, <laughs> so he helped me with that. But he's done a pretty good job because it's really a horrible picture. Yeah, yeah, <laughs> and I love him for it. I mean, yeah. it's uh, it's got all my sins in it, like visually. But and I then saw. They, then they have my tender blue eyes. Yeah, and that melts everything away. But I saw this uh, record uh, in uh, Tolsona in Copenhagen, and it is really quite uh, awful. But you, you, never forget it, and no. it's a very very nice record. Well, thank you very much. And the blue eyes gets everything. <laughs> and blue eyes you do not have, Mugison. No. No. Uh, unfortunately, uh, but I'm not working on it. <laughs> <laughs> but uh, is it true? He's got hawk eyes and a lion's chest. Only he knows. Oh, cool. These are things you can only get away with saying if you're from Iceland, because it, it's kind of cool anyway. <laughs> but if if I was from Sweden or something, it would be just pathetic. But <laughs> here it works actually. <laughs> oh, dang. But you know, uh, is it true the one with the, your uh, your father singing karaoke? Yeah, yeah. Uh, uh the story how, how I became Mugison. Please. Um, well, my father uh, has been working all around the, the world. Okay. And uh, when I was 23 years old, he was working in uh, Malaysia. Yes. And I went to see him a couple of times, spent like uh, six weeks with him. And what we did, he took uh, those six week weeks off. What was his work? He was uh, mainly cracking jokes <laughs> and doing some official fish work. Uh, I'm not really sure. Uh, um, it's got some connection with the mafia over there, so I, I, am cracking jokes and doing official fish work for the mafia. Okay, uh, that's good enough. Uh, we, we were just touring Malaysia, like small fishing villages where he had been working. Yes, and the, you know they, have got a lot of really nice karaoke pubs, and we were singing in, in those every night. Oh, okay. Um, he, he is an exceptional singer. Yeah, because in Wikipedia he's uh, noted as a very famous karaoke singer. He is. He's we uh, and this is not like a uh, trying to be funny. It's, no, no. It's, it's, it's, because you can be very famous karaoke. It's my dad. He'd kick my ass. He was telling lies. <laughs> Um, the thing is, he he'd already been in those villages, and he was really uh, a bit of a name. So yes. we went into a pub. Uh, we'd get free drinks and and the ladies were uh, like super nice to us. Super nice, yes. Um, and, and, they'd ask us to stay and sing, uh, let him sing more songs. Yes. And his nickname is Mukki. It's like an Icelandic nickname, and okay. Uh, and I have the name Örn Elias, uh, and they couldn't really pronounce <laughs> that, so they just started calling me the uh, son, the son of the Mook, and. Um <laughs> and, and uh, that's that's and I thought well that's that's a pretty cool stage name. Uh, it is, you know, because it, kind of uh, gave birth to it in a karaoke pub. Mm. So. And and uh, uh, is he still singing out there? Uh, no, he he's moved to the west part of the this country. Oh, okay. but he does tours. But no singing. Singing, yeah. He does too. Okay, sorry. I think it was the fishing tour. Yeah. So you no. could like you could book him. I can. His email is papamook <laughs> at gmail.com. Right. And this is like not a joke. No, I know. But he's sort of taking your nickname, making it his nickname. Yeah, it's it's a mess at the moment. Well, uh, there you go again. It's a it's a tendency with Mookie that everybody that works with him get yeah. the kind of Mook kind of thing. Like uh, like our good friend Biggie, he's like Muki Master because he, you know, masters his well. tracks. <laughs> and and his wife is like a Lady. <laughs> and uh, She's Lady. Unfortunately, I've just kept my name through all of this, all of this mess. And so you're not Muki Peter. No, I'm just Peter Ben. Well, that's because you started before the karaoke incident, maybe. Well, I think it's sort of. Uh, he just spared me, I guess. You are you are uh, you are a nice man. <laughs> Thank you. And you you will play for us now. Okay. And and will you play? Uh, what will you play? I'm gonna do a uh, couple of tracks from my uh, new album. <laughs> Uh, one, the first one is called the Pathetic Anthem. Pathetic Anthem. Yes. Thank um, you very much. And and, and if if it's okay, then you can just play. We just play the song. Oh yeah, and thank you, thank you. solid like bricks, so steel. The ones that make you feel you got more, you got more love to give. steal, the ones who make you feel you got more love to give. now. And another one, this is uh, called Jesus is a Good Name to Moan. Very sexual track. <laughs> also from the new album? Yeah, yeah. so if, if people are, are, at home, yes. they should take off their clothes. Uh, right now or during yeah, the song? right now, right now. So and, maybe see, should see if this works. So like maybe Ska alle, alle, alle folk uh, hjemme i, i Danmark skal tage tøjet af <laughs> og, og yeah, <laughs> øh. Shit. Maybe we should just give them 10 seconds to undress. <laughs> okay. Okay. Because it's quite close. In silence then or? Yeah, well no. we'll, we'll make it awkward. We'll just talk a little. No, it's fine. I think they'll be there now. And then just wait and see what the music does to them. Um, or, or, what? Or experiment. Experiment right away. And then send us email. <laughs> Please with pictures. Thank you very much. private part. It's such a good name to moon. A good name to moon. Jesus is such a good name. Jesus, Jesus. They stay undressed or should they get clothes now? Sorry? Should they stay undressed or should they take off? Just send us emails right away. All right. so my new email is mukison, at gmail, G gmail, gmail yes. dot com. Dot com. His is Peter Ben at gmail.com. And the radio show is... Uh, oh my god. Satan's snabelag.dr.dk okay. And you will play a song more? One more. Uh, maybe can I plug? Plug? Because I have three shows in Denmark soon. Oh yeah, please do plug. So on on the 16th, yes. 17th, and the 18th next month. Where are you playing? I'm playing uh, in in uh, Copenhagen. Copenhagen. Yes. Vauxhall in Aarhus. Yes. And uh, Student something in uh, Skroen. Skroen in Skroen. Skroen, Skroen, yes. So uh, if if people got their health and and, and so it's 16th uh, in Copenhagen, 17th in Aarhus, and 18th in uh, Aalborg? I think so. But if, if I'm wrong... <laughs> you know, well, you'll be there. Go to gearbox.com. He probably has... Send an email. Yeah. Right. Send me an email. I'll let you know when, when the kick is. <laughs> <laughs> and and uh, I, I once was supposed to uh, perform in the Skroen in Aalborg, and I forgot. That was very embarrassing. and I was eating my dinner, and really? then they called and said the people are waiting, and it's far from Copenhagen to Aalborg, so but they took it very nicely. So if you <laughs> forget, they will forgive you. That's nice. That's nice. Uh, uh, is this uh, next month? Yes, November. Yes, next next month. Oh, next nice. Month. With touring with the new record. Oh yeah, it'll be a lot of fun. And and you are making the uh, the records yourself, uh, assembling them in your house. You're right. Yeah. Yeah. So uh, is it possible to buy this record in Copenhagen? When I'm there, I'll, I'll bring copies with me. Oh, nice. And so bring extra, what, hundred kroners to the gig. yeah extra 100. Oh, yeah, I'll sell them for 100. <laughs> oh, this was fast. <laughs> tres is the most common price for records in the Okay, so that's that's my price. <laughs> oh, dang. Would you play some small songs for us? Yeah. I just have to uh, tune a bit first. And I should tell the, the listening audience the, the squeaky sound is not a part of the music. Uh, it's technically, it's, it's the chair, right? Yeah. But it's very nice sound. Thank you. Uh, Thank you very much. It's not on the record though. But might, might be, be, parts of it. <laughs> Huh? Might be parts of extra material. Um. Now there's a song called. Uh, we're gonna do um, oh, yeah. a bluesy track. Oh. Called Mookie Boogie. So it's uh, like a tribute to um, all, all, the great masters of boogie, like uh, John Lee Hooker. Ah. Uh, Screaming Jay and, and, the, and the likes. Thank you. Yes, I love the way she's looking at me. Like I was a fruit hanging in her tree. stop it, and you can't even try. you are on that beat, I can see it in your eyes, the way you're tapping your feet, looking so sweet. You say you never dance, you never move. I've seen the way you tap into my groove, girl. You're teasing so, I feel like I'm gonna explode. Don't make a fool out of me. Nice. Uh, would you play another one? The last one? Would you, please? no problem. Uh, because it's very nice. Uh, What's now? Another bluesy one. Oh. this have any? is it just something you do when you're a guitarist? Uh, this is um, this is uh, uh I, I, don't know what, what this is about. <laughs> but you wrote it, right? Yeah, uh, um, I, I, went to pick up some fish for my wife. Ah, okay. And this is what I brought home. Look the lady. the, the, song or the, the, the song. song. is about what you brought no, home? No, no, no, it's not about anything, but it's it's what happened on my way. Ah, cool. And then I came home and, and, and recorded this song. Nice. And the fish never erupted? No, no, it was a nice dish my wife made mm. with potatoes. Uh, but uh, I never really understood this one. Ah, that's usually it has some ones. kind of nice feel to it. Ah. Moogie Lady. Peter Ben is, uh, is doing something to your guitar? Yeah, he's, he's like a tone master. So he's a muky tone master. Yeah, he takes care of me in this this kind of stuff. Very nice. I'm not really good at it though. Oh, but it sounds nice. So is this show really popular? Oh yeah. Well, that's nice. Yeah, it is. <laughs> it works well. But usually, you know, uh, there's supposed to be another one, but he's he's way too high uh, blood pressure, so he has to stay perfectly still. Oh, and he, he's in Denmark. Oh yeah, on a on the couch. Wow. So and he was really looking forward to this. So it's sad, but now he's because he's red haired and he just has to. He's red haired. Yes. So yeah, that's strawberry why high blood pressure. Yeah, you know he walks off, but now he's very calm. So we must not, uh, please, because so he's listening to this. So he's really mellow. Okay, so we'll. Uh, but uh, he can uh, he can do blues. We'll do a meditation version of, of this song. Oh please, but don't uh, don't uh, hold yourself back just oh. because he's sick. bright. And until that morning. It is very nice. Could you play the other one? Well, it's the last one, please. <laughs> then it uh, will it'll let you go. just because I, I noticed on your homepage uh, you have a writer. Okay. And it says uh, it's something you usually when you do uh, concerts, then you, there has to be like uh, two monitors and uh, stuff like that. But then it says down here we need four underpants, <laughs> all boxes and new, and we need four pair of new socks why is that? Uh, because uh, when you're touring with the guys, um, but socks, and they're without their girlfriends. Yes, they use the socks. <laughs> Oh. Uh, oh, that is why yeah. we have this uh, phenomenon in Denmark called sock. Is that the yeah, one? That's yeah. Oh, but four pairs for one concert? No, we, we, we used to be four in the band, but now we have to change the website and make it five. Oh my God! and then 16 uh, half ounce bottles of water and the same amount in beer and a good whiskey. How do you define good whiskey? Uh, I, I, personally uh, think Artberg is the best. Nice. And then organic food and an optimistic person and one pessimistic person on call for moral support. Could you elaborate on that? Uh, <laughs> it's just because usually when you go to like festivals yes. and, and gigs, everybody is so busy. Yes. And um, it's really hard if everybody is so busy and uh, you're trying to get your fee and uh, you're trying to relax and you know get, get in stressed. state of mind uh, yes. for the concert. And sometimes you're you're so tired. Yeah. You know, it's like so you have to be have to have both personalities available. So you have one just so I and go to the right level. Oh, nice! You know, because so sometimes it's really stressful and sometimes I'm so tired. And does it work? Have you had it work? Uh, nobody really reads my website except from you. <laughs> and all staff must sing along to my song Poke a Pal. that is oh, she Poke a Pal. We could do that. Okay. Uh, well, we'll, we'll try to sing along. Ég er í stillinguna nefnilega. So we'll do a new song, oh, not nice. Poke a Pal. Hmm? But this is like the equivalent of Pocapel on my new album. Oh, nice. Pocapel. So really ba basically copy paste. <laughs> um, and just we add in one chord. Should we and bring out the socks now? Okay. Thank you. Okay, so this is also a little bit sexy. Nice. Bring out the socks. My mom's making sound like she's making love. Something's going on. the tone of her breathing. Go straight into my skin. Something's going wrong. It's like I'm stuck in a song singing, deep breathing. Is someone mean to you. Has the wind grown? sound like she's about to die and I can't get out of bed I'm too scared to try I beg God to stop that suffering be forever good. And my God made a me. Deep breathing, deep breathing. Why you breathing so? Is someone mean to you as the wind grown? Deep breathing. Thank you, Mugisson and Peter Ben. Thank you very much. Tusind tak. And, and you'll be playing uh, Copenhagen the 15th? Is it the 15th? Uh, 17th? The 17th in Copenhagen and in Aarhus the 16th, 16th, and in Aalborg 15th. No, 18th. the 18th. Nobody's playing anywhere the 15th. The 16th in Aarhus, 17th in Copenhagen and 18th in Aalborg. Okay please uh, come and see you. Uh, please, I've got a, a, huge band with me. Ah. And so uh, everything will get their money's worth. Uh, and and there will be socks. Believe me, they know to place the socks in the right place at uh, these Great. places. Uh, have a good festival. You too. Thank you very much. Thank you. And now some music from the other side of the world. Svörtu skátarnir á P3 beint frá tóltónar 100 veit Reykjavík. Hooverphonics med De Sorte Spejles ugens uundgåelige Circles. De er jo fra Belgien, og det må man sige, det er noget andet landskab end det, som man har her, hvor vi er. Vi er jo i kælderen under 1200-butikken, eller ikke under, fordi det ville jo være nede i de varme kilder. Jeg sige, øh, den her pladeforretning har Europas varmeste toilet, øh, fordi de varme kilder lever lige under. Der er omkring 70 grader ude. Det er en meget fascinerende oplevelse. Også grænseoverskridende på mange måder. Og når vi taler grænseoverskridende godt, så er det jo meget svært at komme udenom dig som journalist. Mm det var et forsøg på en overgang. Så skal du spille lidt med. Ja. Yeah. Godt. Øh, det, har været, det har været meget bluesmusik, der har været live musik, og du er faldet lidt hen. Men der er fem minutter tilbage, og vi skal nå det her øh, indtag, som er øh, Karsten udtaler islandske gadenavne bagfra. Fuldstændig rigtigt. Og øh, du har øh, to gadenavne i dag til os. Ja. Og lad os da høre det første. Det første, det får fra først, skal det lige siges. Det er korrekt. Først, altså problemet, og det vil sige, hele missionen, det er, det er at påvise, at hvis man øh, spiller dem bagfra, så er der subliminære beskeder. Ja. Lad os høre. Godt forfra. Ja. Styrka jakerfi i fristonda starfi. <laughs> det lyder næsten finsk. Øh, ja, godt. Lad os høre, hvad det bliver tilbage fra. Den kommer her. Mig og satan skal se det og tre og mørks vinterbørn på søndag. Rystende rystende dog alligevel øh, ikke overraskende. Øh, det er Trine Mørk Vinder Vind, børn. Glimmerne. Ja. Og, øh, og, det, og det, øh, det næste eksempel her. Ja, der går lige øh, tre sekunder. Nå, det regner, så skal vi træde vand her. Ja. Øh, det er jo, Carsten øh, har, har jo oplæst et hav af, af, af gadenavne, men det er kun nogle af dem, kan jeg forstå, som virkelig giver payoff, øh, når man spiller dem bagfra. Er det korrekt? Jo. Men her er en, der virkelig har, har båret hjem, som man siger. Ja, vi kan lige høre øh, det næste gadenavn. Forfra. Forfra. Heilsoboden. God hejlsikoli bete. <laughs> tak skal du have. Og bagfra, som man siger. Ja, træd. Vande. Den kommer, øh, den kommer lige præcis. Anders øh, jeg ked af. Jeg kan sige, at øh, gokkesok på islandsk hedder... Damn, det er allerede glemt. Ja. Bjørksukker. Brunt sukker. Brunt sukker. Ja, men... Øh, brun sukker. Brun sukker. Kom bagfra. Den kommer her. Sådan elsker sønderjysk knibling. <laughs> ja, svært at afvise. Øh, rystende. Øh, Carsten, kan vi stole på, at du til i morgen læser flere op? Det tror jeg nok. Der vi skal ud og øh... høre musik i aften, og du skal læse nogle gadeskilte. Yes. Det kan ikke gå galt. Her øh, kommer så meget vi når af Bjørk øh, op til øh, klokken 16. Vi vender tilbage i morgen lørdag. Ja, det er rigtigt. Der er også de sorte spejder fra 14 til 16 live fra Den Blå Lagune. Tak herfra.